itzulerarik ez duena Itzak zeldetan egakadoaz mundua diote mugara Mugara Herzlich willkommen an Ortuondo Igratia Unsere Folie Solidarität an den Volksaufstand in Hamburg Ote Flora bleibt Urte berri eta ongi etorriak 2000 eta malauko hortu ondo erotiko lehenengo saioenak. Bai, eta gaurkoan, geroen lagun alemarriarrak esan bezala, elkartasuna erakutsi nahi diegu, Ote Flora, Europa mailan eh, referente izendan eh, etxe sozial okupatuko kidei, izan ere, Berton e, salbuespen egoera e, sarri da, Bertoko auzoetan. Altona, Saint Pauli eta Esther Sanche auzoetan. Bai, e, badirudi, abenduako gehian, e, desalojatzeko agindua eman zietela, abenduan hogeta batean, manifestazio bat antolatu zutela, eta bertara, ba, abar mila lagun eta iru mila polizia parte hartu zuten. Egun hortan, jornada de puertas abiertas txakurtekietan. E, badirudi poliziak, e, urkainoiez, e, pipermin spray, eta porrak erabili zutela egoera hau zapalteko. Gaurkoan e, izango dugu gure irrati saioan, laguna alkarrezkatatuko dugu, etxe bizitza okupatuaren inguruan, eh, e, galtek eta ingo geroago izkiri miriek eta txistiek egiteko eh, dugu, izto parrea gokatzeko, eskojon etxe eh, izango da, eta bukatuko dugu, nola ez, gure radio rebeldenik. Eta, bueno, hemen dugu azken berri bat, de, lagun bat, de, de, de, de, de, de, Epeketa e bodaki polo video kritida e akatu Hortu ondo proiektua eukingo dugu gai. Dakizunez, ortu ondo proiektuaren zutabetako bat etxe bizitza da. Eta gaurko elkarrizketan, inau zarra beti dugu hemen, gai honi buruzko kaldera batzuei erantzun emateko. Kaixo, inau. Kaixo, arratzaldean. Bueno, hasiko gara. Zergaitik erabaki zen duten okupatzea? Zergaitik erabaki gendun okupatzea? Ba, erabaki okupatzea gaztea ginelako, eta gure etxe bizitza alokairu baten bitartez lortzen gendulako eta orduan ba hitz egin da tausun hartuta erabaki duen kaldakon basero dela aukerak okupazioaren bitartez gure etxe behar propio asetzeko eta alde batetik beharra segola ere galdakon beste alternatiba batzu baduela erakusteko Orduan bi arrazoik izan ziren ba pizkate okupatzera gultzatu gintuztenak eta gaur egun okupatzen jarraitzera bultzatzen gaituztenak. Oso ondo. Orduan eh kontauko zenigu keina ote amaitu zenuten e, gaztetxan bizitzen eta bete behar direzen baldintzak e, berton biziteko eta... Bai, ba, orduan ondo eraikina okupatu zen 2000 eta amabiko eta orduan orain bizitzen gaudenak bertako prestakuntzan ibili ginen, gazte eh, parte hartzaile aktibo ginen Orduan esan dezakegu era naturalan suertatu zala gu bertan bizitzera joateana. Ba, proiektua diseinatzen gondenan guk bertan bizitzeko gogoa edo genukala planteatu gendun. Piskat eh, asaldu gendun zein gure ideia, jenteak oniritzea eman zio, eta horrela maitu gendun etxe, ere, eraikineko azkenengo sola etxe bizitza egiten. Eta okupazioa bera zela esan galtu diazue edo zein zan bete behar diesan baldintzak, ez? E, zelan ze baldintz edo berton biziteko edo zer eh, ze baldintza bete behar diesan, ez da? Bai, e, egoitzek lehen aipatu du, hortu ondo proiektua iru zutabe sosatua dagoela, eta pixkat e, iru horiek koordinatu edo pixkat ba, jarraipen egin golioken markoa gazta esanbela da lizateke, hau da. E, iru zutabe hori eragiten dieten erabaki potolo guztiek gazta esanbela jaso behar dute, orduan planteatu zena hasan behar egunean, hori etxe bizitza bat da, bertan bizi direnak erabakitzen dute, bertan zer gertatzen den, zer egin daiteken eta zer ez, baina beti gazte asambladaren onesperekin jokatu behar dute. Eta lehen aipatu hori ba, baldintza bete behar diren, ba, alde batetik gazte asambladan parte hartzarena, ba, proiektu hori gultzatzen eta indartzen, eta ba, horrekin konsekuente izan da, ba, pixkate eh, ba, jakitu nizatea etxe bizitza gazte asamblada proiektua dela, eta zuzorela bertan, de paso, baina ez da lan hendik inora zurea, baizik eta proiektu handiago baten sati bat, ez? Azkoz behar jente gehiago lehen propiedadea dela. Bale, e, azaldu dezakezu pizka bat ze baldintzetan aurkitu zen urten etzea, sartu zine denean, eta gaur egun zelako baldintzetan, edo zelako bizitzakaritatea dago zuen. Bai, ba, eraikinera sartu ginenan, egia esan gure zulairua hobetoen zegoena zan, ba, gehi bat inbar izan gendu nahi zan, hautsa eta mueble sarrak botatak endu, Eta gero bai izan dugula lana, baina ez da izin lan agobiante bat, izin da ba, ikasteko aukera eskein dugun lana, eta azkenean ba, montatu dugu sukaldea, eta hor daukagu ba, regatzeko, sukaldatzeko, urberoa, alakoa, komunan be tuberia guztiak atatu behar izan genizkioan, da dutxa beroa daukagu, orduan ba, gitzika gitzika eskaintzen dizizkigun elektrodomestikoekin eta balortu ditugun gauzekin, balortu dugu beste dozin etzetan ditugun ba, pixkate eh, privilegioak edo lagun edo bizitzeko behar diren gauza guztiak e, edukitza. Bai, da lan bide batez be, txapuzatxuek egitezi, ez da? Txapuzatxuek egiten da. Hori da, ba, entxufe bat aldatzen ikasi edo edo ez gauza. Selako, zelako, oza, erasoak sortzen dire gaztetzean bertan eh, etxe okupatu bat edo jendea bizitzen egotea gaitik edo onurak edo zer, zer ekartzen dio gaztetxeari hor egotea Ba, hai jente asu galdetzen digu aldrebes, haber, eh, etxe bizitzakoak problemari daukagun gaztetxearekin, baina, ez, momentuz, egia esan oso ondo ustartu dira bi proiektuak, eta gainera, etxe bizitza bat egotea gaztetzen, ba, emendu du be, egunerako tasunean jente egotea eraikinean, eraikinak bizitza eukitzea, eta askean gukin dugu pixka amo deia bezen funtsinioa gaztetzen tan. Oso ondo. Da, bueno, zein da proiektu honen etorkizuna norabidea edo norantza zogazia? Eh? Bueno, azken guk sinisten dugu okupazioa gaur egungo Euskal Herrian gaur egungo galdakon alternatiba dala etxe bizitzan problematikari aurre egiteko. E, Ehundaka dire galdakon bertan utzi dauzen etxe bizitzak eta ondino gehiago gurasoen etxean ezin inora joan dausen gazteak. Eta arduen eh, bai etxe bizitzatik eta bai gazte zanbladatik argi dekogu osatu behar dugula sare bat, galdako azten artean, osatu behar dugula etxe bizitzan sare bat, eta hemen inok ez lagunduko, eta elkarri lagundu behar diogula, bai etxe bizitza berriak okupatzen, daudenak defendatzen, eta aurrera egiten, oin arte indogun moduan. Entzuleren bat okupatzeko erabaki hartuko balu, ze pausu ze gomendio emango zineak emendik? Bueno, ba, nik eh, gomendatuko nizkiuke bi gauza. Alde batetik eh, ba, gaztetzera urbiltzea, eta guk ba, oso posik azalduko jogu zein izan da gure esperientzia, zein izan diren eman ditugun pausuak, eta beste baita gomendatuko nioke Bilboko okupazio bulegora urbiltzea, e, ostiraletan uste urbiltzen dela, ekoetxeako aretoetan, eta bertan asesoria juridikoa emango dizue abokatu batek, eta gauzak asko argituko dizkizue ba okupazioa zola planteatzen begira, eraikinak ze baldintza bete beharko dituzkeen eta bar. Orduan ni bi gomendo egin Eta hemen gaudela edo sortarako. <laughs> Oso ondo. Bueno, da hemen txegoie geure galdera normalizaue, geure, geure enbita guztiz egite hotxagune, zein hitz datorkizu burure okupazioa hitza esaterakoan, zure esperientzian arabera, alentzik, eh? Hitz edo hitzak. Hitz edo hitzak ikasteko aukera. Eta jente berria esagutzeko, eta bentan jente interesantea. Eta ikesta zuan dizerbait atera nahi duan jentea, eta zurekin konpartitu nahi duan jentea. Vale? Ni esker, jaut, elkarrizketa gaitik, eta, bueno, hau bendik Bai, zuei eskerrik asko, zorioan agere irratiaren proiektua gaitik, nuzu uinetan gerotan eta entzule gehiago dituzuela, eta horrela <laughs> zei. Alan txiki zen da dille. <laughs> Bueno, ñau, digo si coa, <laughs> Porque he dicho una y mil veces que no vamos a buscar acuerdos con un Partido Popular que lo único que sabe hacer en Euskadi es antinacionalismo y antisocialismo. Una y mil veces. <laughs> Han! Amar, zir, katxailer, eskolan deitzen didate, txima luze, no, lan! Ezin dut, ezin kontutxo, kontutxo, pepe, pepe, ematen zara kontura, txakurra itxegiten du! Tetakui, tetakui! Arrezkoa dela Gernikako estatutuaren indagarbetzea eta karta magnaren transformazioa euskal konstituzioa Es que asko. Sigo en castellano porque usted me contesta en castellano. Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Coñatua. Ah, Se va a dar que son Se va a hacer son oso, mocha, oso, mocha, oso, mocha. Coñatua. Era más en hombres, mujeres y tal viceversa. Estás harto viceversa. ya te El parlamentario popular Carlos Iturgaiz acaba de pedir disculpas por, según sus propias palabras, la torpeza y el error que cometió el pasado jueves al pulsar el botón de presencia del escaño de Jaime Mayor Oreja cuando este no se encontraba en la Cámara Vasca. La primera es que quiero reconocer que cometí una torpeza. Tú lo que eres es tonto. A ti te dan una tortuga para que la cuides y se te escapa. Tonto. Montas una floristería y cierras el día a la madre. Y vas a pedir un juego de cama y pides las instrucciones. Porque eres tonto. Pero no un poco, no. Tonto, un de mucho. O tonto, ¡Bocú de tonto! Si te pusiste la dentadura postiza al revés y te mordiste la nuca, ¿cómo hay que ser de tonto para falsificar billetes de 50 euros tachando un cero a los de 500? Y cuando te cogieron dijiste que era por la calidad del papel. Te voy a meter así a recalcamaza en el cielo la boca, dos guantas, te voy a dar dos grandes y dos chiquitinas. Las grandes las guardas y vas tirando con las chicas. Y si te quedas con hambre, vienes que te dé otra ensala. ¡Tonto! esaten diola gunari, ba, bakizu nola deitzen dira, zein zen duten donostiako biztanalak? Guztiak, ez? ¿Cuánto se debe? Dice, 7.500. A ver, voy a pagar yo. No, no, cuñado, no. Pago yo. ¿Para eso te grito? voy a pagar yo. No, no, no, déjame que pague yo, no le cobro usted, no, no, que te pago yo que me ha dado alegría de verte. Uh, y la hora cuando Dios se lo diga a tu hermana, ¿eh? pues ya la favor, compadre, que no, ¿eh? eh, Y dice, eh, al camarero, trae usted dos cubos de agua. dos cubos de agua. ...que nos los vamos a jugar. Hay que meter la cabeza ahí. El que la saque antes es el que paga.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 Ya salen a la luz las antiguas trincheras, el cinturón de hierro, la última resistencia será ahora nuestro punto de partida. Las blancas no tienen peones y nos vamos a comer a la reina. Son of Scotland, I am William Wallace, and that the year of the liberty. que soy, voy a internarme entre montaña montañas. que por la la llevo